ustaiak batean lendakaritzarako hauteskundeak burutu ziren Mexikon. Iruro maika urtez boterean izandako pri alderdia irabazi zituen hauteskundeak iruzur salaketen artean. Olatzagirrek hauteskunde horien inguruan mintzatu zaigu, baita Mexikoko mugimendu sozialen eta herrialdearen egoera gordinaren inguruan ere. Tierra de luz Del que PRI alderdia egon zan gobernatzen e, eh, irurogeita maika urte gutxi gora bera eta er, eh, oain dela amabi urte hasi izan pan gobernatzen pan da eh, eskubiko alderdia eta e, Mexikon badira batez ere hiru alderdi bat da PRI, bestea pan eta bestea PRD eta bueno, gainera autoezkunde honetan PRD Osa, PRD-ren autetxea dago beste alderdi batzukin, PT, Partido de Trabajo, Partido Comunista eta beste eskerreko alderdi batzukin. Gertatzen dena da, eh, Mexikon beti egon dela pues, eh, bi, alderdi horiek, pan eta pri, import, importantenak direna edo ba, garrantzi, garrantzi handia ba, daukatela, eta haiek kontrolatzen dute dena, Osea, bai, batez ere komunikabideak eta osea, enpresak eta ba, oligarkia handia dago. Oiko tubo la e, Iruzurrak egon dira pues, beti baina e, batez ere e, izan ziren adibidez laurogeita sortzian PRD-ek irabazizula eta konturatu zirenean ba, <laughs> irabazizula, pues, bapatean esan zuten e, sistema erori da, oza, informatikako sistema erori dala. Eta egun batetik bestera esan zuten pri irabazizula. Orduan, pues, hori izan zen, nabarmeneko bat. Eta gero, e, dela sei urte baitere, zegon pugna handiena, pri ez egon nain eta eta indartsua eta pan eta perre den artean eta irabazizun panek baina diferentzia eh 0,0 0,05 edo oso oso diferentzia txikiekin. Orduan PRDek eskatuzun ba, berriro kontatzeko bozka, osea banan bana eta eta berriro mm. pues, e, hori zenbatu botuak baino ez zuten egin. Eta aurten ere, berriro ere, pues, diferentzia ja ez da, ez da txikia, baina e, eh, ustaliaren batean izan, izan ziren hautezkundeak, eta bain garbi dago, eta gainera proba, probak daude, iruzurrak egon direla, ze boto pila bat erosi zuten. Abizatu mama, Yo soy 132, du izena. Eta hori eh, gertatu zen, eh, pues, kampainan, Enrique Peña Nieto zala priko autetxiak, juntzan eh, unibertsitate batera, Unibertsitate Universidad Iberoamericana, dala, oza, gainera supergarestia eta, oza, unibertsitate ona, ez, haien pribatua, ez dakizer, jesuitana, eta bera juntzan, pues, pentsatuz dena ondo aterako el jefe jefe labarraka, baina egor, eh, bazegon jente asko ikasleak, ba, inkrepatu zutela, ze peina nietok badu kriston historia txarra, bera ez, izen zen eh, gobernadorea del Estado de México, e, garai batean, nun, bueno, hain desbideratuko naiz pixka bat, baina azaltzeko zein den peña nieto, <laughs> e, bat. tipoa, bueno, e, 2006an, e, Mexikon zaiatu ziren aeroportu bat berri bat egiten e, San Salvador atenkon, eh, herri batean. Eta haiek ez zuten nahi, zer gainera eksplopazioak izan ziren, osea, izan behar ziren supermerke eta, bueno, osea, ez zuten nahi, normala dan bezala. Eta orduan, e, eh, boiz, borrokatu zuten, herrikoak, herrikoek, eta e, errepresio pila bat egon zen. Orduan, e, Peña Nietok ordaindu, e, bueno, e, agindu zuen polizia sartzea eta egon ziran, oza, bortizkeriak, e, hilketak, denetarik, ez? Eta berak gainera onartzen du eta esaten du, pues, e, sala, pues, a favor de México, pues, para evitar broncas, ez? Orduan, hori da Peña Nieto. Eta juntzan, e, kampaina honetan, e, e, horretara, eta jendeak inkrepatu zuen. Orduan, hain gaizki atera zan historia bera korrika, atera behar zula, ies egiten <laughs> eh, komuna, eh, komunatik. Horrengo egunean, claro, eh, komunikabideak bere alde da, daudenez, esan zuten dena oso ondo atera zala, eta, bueno, gua, kriston eh, izan zula baina, egon zira ala, pues, eh, jende batzuk ez zirela unibertsitate horietakoak, Pues, eh, nahi zutela pixka borrokatu eta ezak ezer. Orduan, Eh, ikasle, ikasleak azarratu ziren pila bat, eta e, hasi ziren interneten pues, bideoak ateratzen esan ez begira. Ni naiz, el estudiante 35.425 atera zuten txartelak eta banan bana, bakoitzak esan eta ni naiz, oza, universitate honetan ikasten dut eta nik ere, eta nik ere. Eta horrela, eun eta hogeita maika eh, ikasle. Orduan, hortikan, jendeak, o sea, beste jendeak hasi ah, izan pues haiek ere bideoak ateratzen esanez, bueno, pues yo soy el del 132, yo soy el 132, ni ere oh, alde nago, ez? O sea, en Peña Nietoren kontra eta mugimendu honen alde. ordoan horregatik atera da izen hori. Eta egizan, lortu zuten gauza pila bat, ze, de, batez ere komunikabideen kontra, ze, normalean egiten dira kanpainan, pues, ez da bai no? debate la nación, eta beti, pues, gombidatzen dute autetxi importantenak, baina ba, galder, galdera guztiak ja daude super planifikatuak eta garrantzi handiagoa ematen diote ba, priri eta pani eta bueno. Eta hauek lortu zuten egiten e, interneten beste e, debate bat, beste eztabaida bat, eta nahiko harrakastatxua. E, Peña Nieto e, eh, zen joan, ez, ez un nahi, baina besteak bai. E, panekoa bai eta beste kuadri hori baita ere eta López Obrador baita ere. Orduan, e, geroztikan, e, soy 30, soy 132 Gai beste eragile sozial batzuk, adibidez, e, el sindikato de, bueno, de la Comisión Nacional de Electricidad, e, irakasleak eta, bueno, beste eragil sozial batzukin, oain hasi dira e, bueno, e, antolatzen edo e, pues, desobedientzia zibil bat. Ez? Jakin da, ba, justiziaren bidez ez dela ezer lortuko, bintzat, ez, herriaren mugimenduarekin haber zeo zer lortzen den. En este bai, egia da, narkotrafiko kriston indarra hartu zuen, baina nola bai, segon antolatuta modo desberdin batean, agian eh, korrupzio gatik edo, behintzat e, borroka zan, e, kartelen artean eta beste jendea izan enteratzen ez, edo, bueno, urrun geratzen zitzaigun. Baina panen ba, borroka, berak esaten du narkotrafikaren kontra pues, eh, eragin du kriston violentzia Mexikon, izan ere hilketak dira, o sea, Mexikon daude eh, Afganistanen baino hilketa gehiago, eta ez gaude garla batean. Eta orduan gaur egun Mexiko, eh, gainera aitzeki horrekin zapaltzen dute ba, benetazko mugimendu sozial, desobedentziako mugimendu sozial asko, eh? Ba, bain badaude herri asko borrokatzen ari direla, haien eskubideagatik, baina zapaltzen dute narkotrafikoren aitzekiarekin. Orduan, pri, nola dago, e, pues, e, panekin, ziurazki jarraituko dula e, horrekin, eta oso, oso beltze ikusten eta gainera, peina nieto persona bezala, ez, ez, du balio, presidentizateko da, da, i, sea, ignorante, zumatzen sumat, sumatzen da, hitz egiten duenean, osea, hanka hartu du ba, pila bat aldiz, gainera da, osea, tipo machista bat, osea, izan dira, anekdota pila bat, sumatzen, osea, erakusten dutela tipoak ez du balio. Eta ez da bera bakarrik, osea, da bere, osea, inguruko, ba, e, taldea edo, osea, oso, oso beltza ikusten dut. Tierra de luz, el que andará ausente. Oigo tu voz que llora el acordeón. Avisa a tu mamá que aunque esté muy lejos, en este rinconcito de recordar. Soy como el polvo que flota por el mundo, infame y pobre, sin pueblo y sin valor. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero, tierra de mi pensamiento, conmigo vas. Yo soy solo un pasajero. Soy como nube que vaga por el cielo, que va llorando sin el aliento de Dios. ¿Dónde estás, tierra de mi corazón? No es que yo esté llorando, el río se desbordó. ¿Dónde estás? Yo soy solo un pasajero tierra de mi pensamiento.